de offer uithaal, en hij moet het op die altaar verbrand, saam met die vier offers vir die Heere. Die priester doen so versoening vir die sonde wat die persoon gedoen het, en die Heere sal om vergewe.